Labrīt, labdien! Labdien, rādījumā arī direktori Priesteri Jāni Meņiko. labdien, labdien! Jā, kopā ar tevi studijā šeit esmu es Aija Avotiņā un blakus ir Priesteris Jānis Meņikovs, jezuīts. <laughs> un, tā. jā, un šī rīta jaunā sezonas katehēze jau izskanēja, Jāni. Īsti īsi par to, par ko tu stāstīji. Ja kādam nebija iespēja noklausīties, tad varēs šodien desmitos klausīties par, vakarā atkārtojumu. Tas bija par to, ka mūsu ticība ietekmē visas mūsu dzīves sfēras un ne tikai tādu privāti kaut kur uh, gultā vai uh, vai baznīcā, bet eh, politiku, ekonomiku, ekoloģiju un tā tālāk un tā joprojām, kad eh, evaņģēlija patiesība un pestīšanas vēsts ir nesta visiem un visādās dzīves jomās un sfērās, un par to mēs arī lasīsim un pārdomāsim sezonas laikā, uh, runājot par baznīcas sociālo mācību. Un tu balstīsies kādā dokumentā? Bū, ir tāds kompendijs, baznīcas sociālās mācības kompendijs, kur ir piedāvāt visi principi un, un, un izskaidrots un paskaidrots viss, eh, ko tad baznīca saka un kā baznīca raugās uz visām šīm lietām. Tad par to būs sezonas karumā. Jā, tad eh, radio klausītāji, šovakar pulkstens eh, desmitos dienas skatas katehēzes atkārtojums. Bet šo rītu, par, šajā rītā parunāsim par, par, par Aila brīdi. Labrīt! Labrīt, un... <laughs> Labrītiņi, labrītiņi! Jā, tā kā mēs... Labrītiņi arī jums, Pēter Jāni! <laughs> mēs esam uh, trietā, un ir kāds pasākums, ko organizē Mieram Tuvu. Tas ir uh, mākslas darbu labdarības izsolē, un tādēļ, ja mēs esam kopā ar tevi šajā rītā, lai tu mums pastāstītu, kad, kur, kas notiks, un patiesībā kā arī veidojās uh, šī ideja, kā radās šī ideja par šādu uh, izsoli, mākslas darbu izsoli. Jā, ar lielāko prieku. Labrīt arī visi klausītāji. Vispirms apsveicu visus ar mm, jaunās radio Marija Latvijas sezonas atklāšanu un arī ar jauno, jaunā skolas gada atklāšanu. Un mums savukārt mieram tuvu komandai septembris sākas ar um, tādiem intensīviem darbiem, organizējot mieram tuvu labdarības izsoli, kas jau ir kļuvusi par tādu skaistu tradīciju. Jau vairākus gadus, man šķiet, šis jau ir kāds septītais vai astotais gads, kad mēs šādu izsoli rīkojam. Izsoles mērķis ir vākt līdzekļus mieram tuvu solidaritātes fondam. Un tas nozīmē tam, lai mēs varam turpināt eh, bezmaksas grāmatiņas dāvināt um, slimnīcās, uh, cietumos priesteriem, eh, pastorālajam darbām un tam līdzīgi. Proti, eh, tātad mēs vācam līdzekļus, lai mums, lai mums būtu mm, bezmaksas grāmatiņas, ko mēs varam tiešām tā kā bez maksas dalīt cilvēkiem dažādās mm, grūtās dzīves situācijās. Nu, lūk, tas, eh, tā, mm, sākumā mēs vienkārši vācām līdzekļus, tad rīkojām koncertus, mums bija dažādi, dažādi veidi, kā mēs mēģinājām šo naudu piesaistīt. Līdz kaut kā, kādā brīdī jā, mums radās doma par šo labdarības izsoli, un tad soli pa solim tas pasākums diezgan jauki aizgāja. Mums pašiem tas iepatikās, eh, arī cilvēkiem tas iepatikās, un eh, tā nu mēs to turpinām. Un arī šogad um, izsole notiks, vēl vairāk tā jau notiek. Jo proti izsole notiek divās daļās. Tā sākas tiešsaistē mūsu mājaslapā www.mieram.tuvu.lv. Um, tur ir sadaļa izsole, un tur jau var mm, par darbiem solīt savu cenu. Un lielais skaistais noslēgums ar skaistiem saviesīgiem svētkiem, skaistām vakariņām, mūziku, um, gardiem un muzikāliem pārsteigumiem būs šo eh, piekdienu, 6. septembrī. Tad, tad uh, laiks. Uh Un uh, vieta. Pūksteni sešos vakarā sāksies izsole. Vismaz tā ir. Pūksteni nu, sešos jā. vakarā. Tas ir kaimiņos um, mūsu mīļajiem draugiem Radio Marija Latvijas. Tas ir tā, ir tā pati Rīgas katoļu ģimnāzijas teritorija. Um, Terēzītes draudzes māja adrese ir Ojāra Vācieša iela 6. Lūk, Bet, eh, un, jā, jāteic, vēl nu, burtiski dažas vietas mums uz šiem svētkiem ir palikušas. Līdz ar to noteikti ir nepieciešams reģistrēties, jo, kā es tagad saprotu, nu, diemžēl izskatīsies tā, ka nu, teiksim, visiem gribētājiem nu, nebūs laikam vietu. Es, protams, ceru, ka tieši būs tik gribētāji, tik mums būs tā vakariņu ietilpība, bet ja tagad kāds šo dzird un domā, o, cik interesants pasākums, es vēlos uz to iet, es tiešām aicinu attaisīt um, tagad www mieram tuvu.lv mājas lapu, atrast izsoles sadaļu un veikt reģistrāciju. Taču es arī e, tātad, lai nekrīt izmisumā tie, kas varbūt nepaspēs svētkiem pieteikties un, un nāk uz pašu svētku vakaru, e, jo ir iespējams izsolē piedalīties arī attālināti. Proti jau tagad sākt tā kā piedāvāt savu cenu kādam mīļam mākslas darbam, ja kaut kas iekrīt e, acīs. Bet arī tie cilvēki, kas reģistrēsies neklātienes izsolē, tad mēs piekdien viņiem aizsūtām uh, Zoom linku, un tiešām var tātad, pieslēgties šim pasākumam attālināti. Un, pieredze rāda, ka tas ļoti labi darbojas. Tāpat cilvēki arī attālināti iegādājas mākslas darbus un tādā veidā atbalsta mūsu solidaritātes fondu. Aija par mākslu. Jā. jā. Es... Jā, tikai gribēju pateikt, ka līdz ar to tur nav ierobežojumu. Protams, ka attālināti priecāsimies, ka jo vairāk cilvēku piedalīsies, jo, jo mēs būsim, protams, priecīgāki un tas būs lielāks atbalsts mūsu fondam. Aija, kā jūs mākslas darbus atrodat vai tie jūs atrodat? E, tas ir dažādi. Protams, ka ir lielie um, mākslinieki, grāndi, kur mēs ļoti ar lielu pazemību ejam un lūdzam viņu līdzdalību, un arī ļoti esam pateicīgi, ka mākslinieki piekrīt e, piedalīties. Un tāpat mēs ļoti priecājamies par tiem māksliniekiem, kas paši mūs uzrunā un, un piedāvā savus mākslas darbus. Tā ka tiešām tā ir tā kā divu mm, mm, virzienu kustība, gan mēs ejam pie mākslas mākslas, gan māksla nāk pie mums, bet, eh, un paldies Dievam, beigās satiekamies, un mums ir tiešām atkal šogad ļoti skaists eh, piedāvājums. Um, nu, brīnišķīgi, brīnišķīgi mākslas darbi, ļoti dažādi. Um, nu, tiešām man šķiet, ka, nu, ja vien ir vēlme atbalstīt mieram tuvu solidaritātes fondu ar mākslas darbu pirkumu, nu, es domāju, ka katrs um, var kaut ko savai gaumēji atrast šā gada piedāvājumā. Tātad 6. septembris tepat katoļu ģimnāzijas, Rīgas katoļu ģimnāzijas teritorijā. Kur, jā, jā, lielie skaistie svēki. Un ja man ir vēl brītiņš laika, es vēl gan... tikai mhm. piebildīšu, ka, protams, tagad šos mākslas darbus var aplūkot mūsu mājaslapā www.mieram.lv taču tie ir izlikti arī izstādē. Um, izstāde ir izlikta e, Bīskapa Sloskāna muzejā, kas arī atrodas šajā pašā Rīgas katoļu ģimnāzijas teritorijā, blakus, e, pareizāk sakot, pretī Terēzītes baznīcai. Doma ir tāda, ka jūs ejat uz Terēzītes baznīcu, um, ieejot tā uh, ēkā, pa labi ir baznīca, pa kreisi ir skaista, jauna, iekārtota uh, telpa, kur iepriekš bija izstāde par biskupu Sloskānu. Tagad ir izstādīti šie mākslas darbi, kas piedalās mieram tuvu izsolē. Un es sirsnīgi aicinu tiešām atrast brīvu brīdi, aizbraukt līdz šai izsolē un paskatīties uz šiem mākslas darbiem klātienē. Uh, Jo, protams, tā ir pavisam cita lieta paskatīties gan to formātu, gan krāsas dzīvē, gan arī galu galā to, nu, kā, kā veidojas jūsu attiecības ar šo mākslas darbu. Nu, tas ir kaut kas pilnīgi cits, uz to mākslu paskatīties um, dzīvē, aci pret aci, kā tā raugās uz jums, kā jūs raugāties uz to un saprast, kurš tad ir īsti tas jūsu da mākslas darbs, ko, par kuru varētu mēģināt šogad cīnīties. Tad varbūt atgādini vēlreiz par uh, reģistrāciju šim pasākumam, šai solē. Jā, par reģistrāciju. Tātad reģistrācija notiek. Tātad ir divi veidi, kā piedalīties izsolē. Viens ir tiešsaistē, ka jūs tagad, tātad ir jau šī izsola notiek mājaslapā un arī tātad noslēgsies piekdienas vakarā Un, ja jūs nevēlaties, vai vairs nebūs vietas iet uz šo, um, šiem svētkiem klātienē, tātad tad jūs saņemsiet linku un varēsiet attālināt savu datoru, pieslēgties. Arī tad, līdz ar to sekot līdzi šim tiešām ļoti interesantajam, aizraujošajam procesam, kā šāda izsole notiek, un arī paši piedalīties. Tātad tas ir Zoom links, un jūs šajā čatā vai tajā sarunas sadaļā vienkārši uzrakstat kādu, nu, cik jūs esat esat gatavs um, par kādu summu iegādāties mākslas darbu. Tas ir viens veids, un otrs tātad reģistrēties un nākt uh, uz svētkiem piekdienas vakarā. Abi uh, šie veidi, abi reģistrācijas veidi ir iespējami mūsu mājaslapā www.mieram.lv izsoles sadaļā. Aija, tikai lūdzu nenoliec tagad uh, telefonu, jo es uh, šajā raidījumā vēlos parunāt uh, nevis par šo nevien par šo izsoli, bet arī tev Radio Marijā skan raidījums divas reizes mēnesī, mēneša otrajā un ceturtajā nedēļā. Tā ir grāmatā. Tieši tā. Tā kā pavisam drīz, jau nākamā nedēļa, vismaz man kalendārs tā rāda, varēs. Arī man tā rāda kalendārs, <laughs> tieši tas tā labi. mums ir saskaņoti kalendāri. <laughs> tā kā um, varēs uh, tu klausītāji dzirdēt raidījumu grāmatzīmes aja, vai tu vari ieskicēt, par ko būs šis raidījums? Jā, arī um, šogad turpinām jau labi iesākto uh, tradīciju uh, runāt par grāmatām. Ehm, protams, prioritāri par eh, jaunākajām grāmatām, kas ir nesen iznākušas ehm, par dažādām kristīgām, garīgām tēmām, Vai nu atkal mēs paceļam, e, izņemam no sava grāmatas plaukta kādu iepriekš izdotu grāmatu, kas ir tajā laikā aktuāla. Varbūt tur ir kāda tēma, kāds liturģiskā laika posms, e, ko gribas izcelt, vai kāds svētais, kam tajā laikā ir mm, svētki. Ja? Tātad, bet katrā ziņā tā, tas ir raidījums par grāmatām. Paldies! Tad e, ar tevi mēs ēterā tiksimies nākamā trešdien, pulkstens eh, vienos, un Jā. tiešajā tevi varēs satikt eh, šo piekdienu, 6. septembrī. Šo piekdienu, 6. septembrī, eh, sirsnīgi gaidīšu visus mieram tuvu draugus un arī labas mākslas draugus. Paldies, Aija, ka atradi laiku un kad mēs varējām tad sazināties. Paldies par sarunu un lai jums brīnišķīgi šī jaunā sezona. Paldies! This is no performance. Lord, I pray it's worship. Empty words I can't afford. I'm not chasing feelings. That's not why I'm singing. You're the reason for my song. Radio klausītāji, tu klausies parunāsim par. No nu, vairāk kafijas pauze. Jānis vairāk nedzer kafiju no rītiem, <laughs> bet tagad grib parunāt. Mm, parunāties, jā. Jā, ne, nu tāds, eh, kā jau es teicu, eh, sezonas kopumā, desmitās jubilijas sezonas tāds uh, atsvaidzināšana arī šajā eh, skanējumā un raidījumu nosaukumos un tā tālāk. Te es domāju, ka tas varētu būt arī tāds eh, labs, labs sākums šajā desmitajā sezonā. Manuprāt, mēs diezgan labi uh, esam iesākuši šo desmito sezonu, daudz labu raidījumu un vēl šī programma vēl pilnveidojās, jāsaka, uh, vēl arī vēl visu septembra mēnesi kārtosies, jo tomēr, kā tu zini, mums ir uh, raidījuma vadītāji ir brīvprātīgie, viņiem visiem arī ir kāds pamatdarbs un pamata pienākumi, un tad mēs cenšamies sarunāt un atrast to zelta vērtīgo vidusceļu. Lai un būt... turklāt, kad nav profesionāli žurnālisti, tad ar nofiksēt eh, konkrēti savu tēmu un, un, un, un, un izklāst un tā tālāk, tas arī tomēr aizņem laiku, lai līdz tam nonāktu. Jā, un arī mūsu brīvprātīgie, tāpat kā mēs, nu, mēs visi mācāmies darot. Jā, tā kā, kā es saku, ja tu... Labākā skola. Labākā skola tikai tās kļūts uzreiz izskan ēterā. <laughs> nu, tā arī ir, jā. Tā, tā arī ir, jā. Tavas kļūdas dzird, tad visa Latvija. <laughs> nu, tad var uzjautrināties. <laughs> jā, tajā brīdī gan smiekli nenāk, pēc tam gan vēlāk. Jā, bet jā, tad varbūt par kādiem jaunumiem. Mēs ar Līvu nedaudz jau ieskicējām jau aktualitātēs, tad kas tev ir pirmais uzmēles, par ko tu gribētu pastāstīt radio klausītājiem? Man lielākais tāds jaunums, kas es domāju, ko visi ir pamanījuši, ka nav sešos mise vakarā vairs, bet nu ir labās ziņas. Un šodien būs pirmais raidījums ar uh, Nīlu Saksu Konstantinu par um, mobbingu skolās, kā jau pie septembra, <laughs> vai ne, tas nākas. ļoti, ļoti aktuāli tēma, ļoti eh, aktuāli, Un, un, jā. un, un ar, ar viņu tad pārspriedīsim, pārunāsim, kas notiek, kāpēc notiek un ko var darīt. Un varbūt tās, ko mēs katrs varam darīt, ne tikai, ne tikai skolotāji un, un vecāki, bet eh, ik viens šajā jautājumā. Man uh, sasaucās uh, šis uh, raidījums nedaudz ar tavu katehēzi kaut kā nu, tādu katehēzes tēmu, kā tu teici, kad ticība ietekmē visu mūsu dzīvi, visas šā, šīs te jomas, kurās mēs arī līdzdarbojamies, un gan ekoloģi, nu, jebkuru jomu, un tad vai tu vari nedaudz vairāk par šo raidījumu vakarā? Ja nu kāds ir tikko pirmo reizi klausās. Jā, tas nebūs katehēze, nebūs ticības mācība, tā būs saruna par kaut kādām sabiedrības aktualitātiem un procesiem un, un labo tajā visā. Uh, jo es domāju, ka labais ir, ir, mums to vajag tikai pamanīt un, protams, arī izcelt, lai būtu tiešām tāds atbalsts mums ikvienam mūsu ceļējot, bet arī, lai varbūt tās uh, caur šāda raidījuma starpniecību var mēģināt uzrunāt jaunu auditoriju, kas iespējams citādi nemaz neieslēdz rādio, jo notiek svētā mise. Un, kā zinām, svētā mise nav evanģelizācijas rīks, bet gan kopienas lūkšana, līdz kuram ir jānonāk, lai to cienīgi tiešām varētu arī izdarīt. Turklāt, lai to varētu izdarīt klātienē, nevis radio ēterā, jo mise radio ēterā ir tikai tāds garīgs impulss, tā nav derīga svētā mise, eh, pat ja arī žēlastība, ko mēs varam saņemt šādā garīgā lūkšanā, eh, var būt arī ļoti spēcīga un ļoti spēcīga arī Dievu klātbūtne, ko mēs piedzīvojam caur piedalīšanos ētera svētajās misijas. Nu tā, gribējās ātri tikai pateikt to, kad eh, mums vajag arī aizsniegt tos cilvēkus, kas varbūt tās meklē kaut ko, bet nezinu ko, un varbūt tās caur tādu uh, pieejam, mēs varam izdarīt to. Būs visdažādākās sarunas šajā nedēļā, um, ir paredzēts visdažādākās sarunas, um, būs arī par uh, autisma spektra uh, traucējumiem un kā notiek aprūpe šajā gadījumā. Būs saruna par sabiedrības aktualitātēm ar Silviju Gresti, uh, ar, par ko runāsim. Būs arī ar bērnu slimnīcas vecāku mājas uh, pārstāvjiem saruna par, uh, par, par to labo, kas notiek tur. Uh, un būs arī par migrantiem un rūpēm par migrantiem un par to, kāpēc mums tādas bailes un ko mēs varam darīt, uh, lai, lai varbūt tās cilvēki, kuri tiešām uh, nu, mūk no posta un nelaimēm, lai mēs varētu nu, tomēr parūpēties un, un, un sapravotot eh, šo, šo ārkārtas situāciju, kurā viņi ir nonākuši. Tas gan būs raidījums jau nākošajā nedēļā, bija paredzēts rīt, bet uh, kā tas gadās beidzamajā brīdī, e, pamainās lietas, jo bērnu dārzu nevar atrast, pēkšņi atteica vietu un vajag fiksi, fiksi meklēt un pārkārtot lietas. Līdz ar to tas būs jau nākošais nedēļa. Vai klausītājs arī var iesaistīties un uzdot jautājumus, nu kaut vai uh, rakstīt? Kā, jā, ir... kā ikvienā raidījumā, kas ir dzīva, ja visi esat aicināti iesaistīties, sūtot īziņas vai uh, Eh, zvanot ēterā. Arī šorīt, tagad jūs, starp citu, varat sūtīt savas īziņas 266 77 272 vai zvanīt 679 69 131 un uzdot savus jautājumus. Jā, tad um, vakarā sešos uh, labās uh, ziņas, uh, tad es pastāstīšu par tieši lūkšanu ēteru. Rožkronis katru dienu ir septiņos no rīta, nekas nemainās pulkstens. Bez 15.8. mums ir tāds uh, jauna ievedums. Priesteris uh, Ivars Juhņēvičs ir uh, devies uh, studijās, formējās tālāk, un tad uh, nav lūkšana ceļā, bet uh, divreiz dienā tā vietā mums arī ir brīnišķīgas pārdomas, ko ir uh, rakstījis Baptistu mācītājs Edgars uh, Mažis un uh, Oāze. Jā, tā arī sauksies šīs pārdomas oāze, un uh, mums uh, kāds uh, jauneklis brīvprātīgais ierunāja šīs, ten, uh, šīs pārdomas, tā kā tas skanēs katru dienu no pulkste, uh, pulkstens 7.45 minūtēs un 15.20 vakarā, pēcpusdienām. Tātad no rīta rožu kronis, tad pārdomas, astoņos svētā mise, uh, Dienas vidus lūkšanā un kunga eņģeliskā parasti pulkstens 12. Pulkstens 3. Pēc, pēcpusdienā žēlsirdības kronītis. Vakara lūkšana vesperes ir 7. un 7.15. Tas ir 19.15. Roškrons arī kopā ar tevi klausītāji un arī tavos nodomos. Uh, Un, protams, arī rožkronis ir vakarā. Pulkstenis 24. tas gan vairāk ir uh, ierakstā, bet nu, varbūt kādreiz būs kāds uh, brīvprātīgais, kas arī gribēs nākt un tiešajā lūgties ar klausītāju. Tieši tā, bet tas nozīmē, ka jūs varat pieslēgties un kopā jā, arī lūgties jā. ar rādījumu arī Latviju vai braucot mašīnā starp citu, vai sēžot mājās, guļot vai vēl ko citu darot. Kā tu teici, tā Dieva žēlastība ir iedarbīga. Dieva žēlastība darbojas mums pat neapzinātos veidos un nezināmos veidos, tā kā galvenais ir lūgties e, un, un ļaut, lai Dievs tad arī darbojas. Vakarā rožkronis būs tāpatās kā vesperes vakarā, e, būs pulksteni, sākot ar pulksteni septiņiem, nevis jā. Eh, bez 15, bet septiņos, bet septiņos. Eh, jā, tad šo um, stundu arī veltīsim uh, lūkšanai. Tieši tā. Jā, tas ir par uh, lūkšanu eteru. Nu, Jāni, par jauniem raidījumiem. Es tikko šodien atnākot uz darbu uzzināju vēl kādu jaunu raidījumu. <laughs> Kas tad būs? Vai tu atceries? Jā. Vai? Mm garīgās dzīves, dzīves teoloģija. Priesteris Dmitrijs eh, no Daugopils mums jau labi zināms priesteris, viņam būs eh, garīgās dzīves teoloģijas tādi ievadi, ko viņš eh, runās gan krieviski, gan latviski, un mēs šo latvisko tulkoto versiju tad arī raidīsim divreiz mēnesī. Divreiz šeit, mēnesī tā būs trešdiena, divreiz mēnesī skanēs grāmatzīme, un divreiz mēnesī trešdienā pulkstens vienos skanēs šis ievads garīgās dzīves teoloģijā, ko vadīs tad priesteris Dmitrijs. Nākamā pirmdien pulkstens četros priesteris Dmitrijs Artjomovs būs šeit studijā, lai turpinātu savu raidījumu ārpus rāmjiem. Mm, tā kā arī to obligāti pieslēdzamies un klausāmies. Jā, Jāni, vēl kāds jauninājums uh, trešdienā, tad uh, pāvesta audiens translācija. Pāvesta katehēšu translācija. Katehēšu translācija priekš man, man šķiet tas tāds liels izaicinājums. Nu, iespējams, jā, jo tā ir translācija no Romas pulkstens 11. un, um, protams, citās mēlēs, valodās, līdz ar to vajadzēs uh, ar tulkošanu nodarboties šajā gadījumā un pats galvenais, ka to mēs tomēr atradām iespēju uh, arī pāvesta katehēzes uh, translēt eh, un turklāt to darīt tiešajā ēterā, vai ne? Uh, es domāju, tas būs ļoti, ļoti vērtīgi, jo tad cilvēki varēs, jūs ar rādījumu arī klausītāji varēsiet būt daudz uh, tiešākā sakarā saskarē ar pāvestu Francisku vai jebkuru citu pāvestu, kas turpmāk sekos pēc viņa galu galā. <laughs> Jā, un tad vēl par uh, trešdienām, tad uh, trešdienās pulkstens 10.10 .10, uh, būs priestera Riharda uh, Rasnuča raidījums krit, kristīti un sūtīti šajā laikā, tad neskanēs raidījums parunāsim par. Uh, šonedēļ gan raidījums nebūs, jo priesteris uh, Rihards ir ASV un atgriezīsies tikai nedēļas eh, nogalē, tad eh, ar nākamo nedēļu raidījums kristīti un sūtīti trešdienā pulkstens desmitos, mēram laikā no desmitiem līdz desmitiem desmit, un tad eh, būs ziņas, un tad 11. translācija no Vatikāna pāvesta katehēze. Bet tā būs tikai trešdienās? Tā būs nu, trešdienās. Nu, nevis tikai, katru dienu, tre, bet tikai trešdienās. trešdienās jā. Labi, lai skan mūzika un tad pastāstīsim tālāk. Jā, esam atpakaļ studijā šeit. Sveicināti, sveicināti. Jā, kopā ar tevi esmu es Aija Avotiņa. Un priesteris Jānis. Mums ir jautājums, lai slavēts Jēzus Kristus, vai sešos raidījumu, vai būs sešos raidījuma atkārtojums, kad un cikos? Paldies, mm, Regīna. Nav vēl izdomāts, kad un cikos, bet būs Mēs aizdomājamies iespēja... par šo, jā. jā. Jo patiesībā jāsaka tā, kā ir, kad ir diezgan liela daudz, tā programma ir diezgan aizpildīta, un līdz ar to arī tos atkārtojumus nevienmēr Izdodās tik viegli salikti, ir jā. salikt, lai, lai netraucētu visu pārējo programmu, bet eh, būs, būs, tad mēs arī ziņosim, kad tas būs, bet uh, Um, viens pilnīgi noteikti, kad es domāju, ar, caur arhīvu varēs arī meklēt šos raidījumus kā tādus podkāstus un klausīties jau piemērotākā Jā, veidā. tas uh, droši vien viss uh, labākais veids, bet vēl tavī raidījumi būs arī YouTube tieši raidē. Arī YouTube, jā, jā pieejami. Un, un savā ziņā tas ir kā raidījuma atkārtojums. Nu jā, tur, tur, tur tad var YouTube varēs iet un skatīties, kurā katrā brīdī. Jā. Tad, uh, turpinot par mūsu raidījumiem, uh, pastāstīšu, mēs tikko uh, pirms muzikālās pauzes mēs runājām par aidījumu, ko vadīs priesteris uh, Rihards uh, Rasnacis sūtīti un Kristīti un sūtīti, kas būs par misijām, tad uh, arī mums ir vēl kāds raidījums, kas sauksies atkal Veliki misijā. Pieļauju, kad ir kāda daļa, kas seko mūsu kolēģiem Facebook mājas lapā. Uh, Tad, nu, jau bijušajiem kolēģiem, ja nesat vēl aizmirsuši, bija tāda vēlika, Olgas, Olga un Māris vēlika. Jā, un... Tad viņi pa tālām zemēm kaut kur dzīvojas un, un taisa raidījumiņus, kas būs arī, protams, pieejami ēterā. Jā, un pirmais uh, raidījums tad jau skanēs šo piekdienu pulksteni četros un atkārtojums būs uh, sveidienās pulkstens sešos pirms vakara lūkšanas. Tā, Skaisti. Jā, Velika misijām. Tad uh, vēl kāds uh, raidījums, vai tu varētu, Jāni, vairāk pastāstīt uh, par raidījumu, ko vadīs Dairis Mežinskis? Dairis Mažins. Vai varbūt nedaudz ar viņu personu, ja tu vari ko pastāstīt, iepazīstināt. Ar viņu iepazīsimies tad, kad viņš pats atnāks uz šeieni, <laughs> bet uh, viņš ir uh, jauneklis, kurš uh, ir studējis, studē vēl joprojām, viņš starp citu dosies atkal atpakaļ uz Romu, uh, viņš tur studēja baznīcas sociālo mācību, vinnēja pat uh, apbalvojumu, kas viņam piedāvā vēl vienu iespēju doties vēl vienu semestri pavadīt uh, Romā, bet viņš, viņš tā uh, speciāli uh, iepazīstas ar baznīcas mācību un arī runās tad par šo baznīcas mācību un stāstīs, un es domāju daudz kompetentāk, kā es varbūt tās to arī izdarīs uh, un runās par konkrētiem dokumentiem un, un kontekstualizēs, kāpēc pāvesti par ko konkrēti runā un tā tālāk. Tā kā tādā citādākā skatījumā tiks uh, dot iespēja iepazīt šo ārkārtīgi, ārkārtīgi svarīgo tēmu. Ja kāds domā, bet kāpēc mums tik daudz tieši baznīca sociālā Jā, mācība? Kādēļ? man gribas teikt tā, ka mūsu ticība tiešām nav tikai abstrakcija vai rožkroņa lūkšana, bet ka tā ir jāietekmē mūsu dzīve un gribas, lai mēs tiešām to iepazīstam šo mācību, mūsu ticības mācību un to, kādā veidā tā ietekmē mūsu lēmums un rīcības ļoti praktiskos un konkrētos uh, veidos, vai tas būtu ekonomikā, politikā vai kādā citā sabiedriskā attiecību jomā, vai ne? Un, un man liekas, tas ir tik ārkārtīgi svarīgi, jo, diemžēl, vismaz tāds ir mans novērojums, mums Latvijā ticība ir, es pat teikšu tā, iegrūsta privātuma sfērā, uh, un tikai pamēģini uh, savu ticību, pa, ar savu ticību pamatot kaut kādas lietas vai balstīties uz savu ticību, lai rīkotos uh, sabiedrībā, bet tā gluži tas nav. Uh, Eh, mūsu ticība, tāpat tās kā jebkuriem citiem, uz kādiem citiem pamatiem, kas balstās, viņu, eh, viņu, viņus ietekmē un viņu rīcība tiek pakārtot šīm vērtību skalām, šiem principiem, uz kuriem būvē tāpat tās arī kristietībā un, manuprāt, ir ārkārtīgi, ārkārtīgi būtiski, ka mēs saprotam, ka mūsu ticībai ir dziļas saknes. Par vēl kādu raidījumu par uh, dziļām uh, saknēm, tas arī, jā, tātad uh, raidījums, ko vadīs uh, par uh, baznīca sociālo mācību skanēs mēneša pirmajā nedēļā, ceturtdienās pulkstens piecos, un tad vēl kāds raidījums skanēs ceturtdienā pulkstens piecos, uh, tas ir priestara Andra Marija Jerumaņa vadītais ir raidījums UBI Petrus IBI Eklēzija, kur Pēteris tur baznīca. Man liekas, pats nosaukums pats par sevi jau runā, bet šeit vairāk runāsim par pāvestu Francisku. Un uh, tad pirmais raidījums 19. septembrī. Jā, ēterā. jo... Tā ir vēl viena uh, būtiska lieta. Pāvests ir mūsu baznīcas galva un ar vienotības garants un, un, un, un jā, ir jāiepazīst. Tas ir īpaši tais apstākļos, kādos mēs šobrīd atrodamies, ka ir tik ļoti daudz dezinformācijas, nomelnošanas, apmelošanas un mēģinājumi parādīt. Puspatiesības izvilkša. Puspatiesības vai parādīt, ka nu tagad ir antikrists un tā tālāk radies un tā tālāk un tā joprojām. Nē, um, pāvests ir pāvests, eh, vai tev patīk vai nepatīk, un, un, un gribas, lai tad mēs iepazīstam, ko viņš patiesībā saka, nevis to, ko varbūt tās kādi uh, opozicionāri vai uh, nelabvēļi vai, vai vēl kādi mēģina uh, nointerpretēt, un es domāju, priestera Andra Marija Jerumaņa teoloģijas profesora izpildījumā tas būs tā vērts, lai ieklausītos un izprastu aizvien dziļāk, uh, šo pastorālo, pa, pāvesta pastorālo tādu redzējumu attiecībā uz baznīcas misiju un kalpojumu, un es domāju, obligāti jāpieslēdzas un jāklausas ir šis raidījums. Jā, tad mēs varēsim uzdot šo jautājumu, ko svētais gars māca mūsdien baznīcai caur šo pāvestu. Vēl tātad tas mēneša trešā nedēļa pulkstens pieci, bet vēl ir ceturtdienās pulkstens četri, un uh, Tur arī skanēs uh, kāds izglītojošs raidījums, ko vadīs priesteris Kārlis Miķelsons. Ceturtdienās pulkstens četros, varbūt uh, tas nebūs šonadēļ, bet nākamnedēļ pirmais raidījums un raidījuma nosaukums būs liturģiskā vārnīca. Un uh, vairāk tad... Jā, iepazīsim uh, to, kā mēs praktizējam mūsu ticību gan privāti, gan ar publiski, vai tas būtu svētajās misēs vai uh, Eh, privātā veidā, vai arī iepazīsim tādas lietas, kas man šķiet ir eh, nu, tādas ļoti uzskatāmas un pamanāmas, piemēram, mēs mūzika baznīcā vai māksla baznīcā un tā tālāk un tā joprojām. Visus tos jautājumus, kas mums tik ļoti interesē un sapratīsim, bet kā tad mums vajag pielūgt pašu uh, kungu dievu eh, svētajā misē vai privātajās dievbības formās un lūkšanās un par visu to, uh, ļoti izglītots, gudrs un, un talantīgs nu, priesteris. Nu, zinošs priesteris, jā. Liturģiskā vārnīca ceturtdienās pulkstens četros, sākot ar nākamo nedēļu, tas ir ar, mm, ar 11. šķiet septembri, nē, 12. septembri un tad atkal septembra beigās. Vēl kāds raidījums, kas mums skanēs jau šodien par kanoniem. Tieši Pulkstens tā, bet raidījums saucas citādāk nekā uh, Jā, baznīcas tiesības līkločos. Baznīcas tiesību Tiešām līk līkločos. līkločos jā. jā, jo, kā jūs saprotat, baznīcai ir tas, ko mēs saucam kanonu, tie baznīcas likumi principā, kas organizē un veido uh, mūsu dzīvi un gribas, tad arī, lai mēs par šiem baznīcas likumiem uzzinām un, un saprotam un iedziļinamies un uh, Un varbūt tās mācāmies atkal nedaudz vairāk par to, kas tad mēs esam un kādi mēs esam. Un par to priesteris Renārs Birkaus. Jau šodien. Jau, jau šodien, šodien pulkstens eh, četros. Jā, tad es varbūt ātri izstāstīšu. Šodien, eh, pirmdien, mēneša pirmā pirmdiena būs eh, raidījums kopā ar priesteri Renāru, Renāru Birkovu, mēneša otrā nedēļa kopā ar priesteri Dmitriju Artjomovu. Uh, Mēneša trešā nedēļa, es tagad runāju par pulkstens četriem, um, raidījums Grēcīgais un Dievišķais baznīcā, ko vadīs Inese Runce, raidījums turpināsies, un arī mēneša pēdējā nedēļā būs raidījums filozofijas stunda, uh, gudurības sēdeklis kopā ar uh, Māru Kjopu, filozofu, mā, filozofi Māru Kjopi. Šie visi raidījumi tad skanēs uh, pirmdienās pulkstens četros katru savā nedēļā. Jā, nu man izklausās katrā ziņā ne tikai runājot par šiem raidījumiem, bet arī uh, par kopīgi par programmu, ka mums ir ļoti, ļoti... piesātināta un, un izglītojoša un, Kā jau... es domāju, iedvesmojoša Jā. un, un tiešām tāda programma, kuru ir vērts ieslēgt. Rādījumā arī klausītā, vai jūs arī tā domājat? Ja tā domājat, padodat ziņu 2 6 6 7 7 2 7 2. Jā, vēl par kādu raidījumu, kas skanēs reizi mēnesī, pulkstens pussešos vakarā, mēneša pirmajā piekdienā. Tātad ne, nevis mēneša pirmajā pirmdienā, bet trešajā. Tas ir pēc divām nedēļām. Tas būs Riharda Miķelsona vadītais raidījums Radio Marija pasaulē. Reizi mhm. mēnesī būs tāds īsts apskats. Un... Un tā būs iespēja aprunāties ar citiem direktoriem vai citiem rādījumiem arī um, darbiniekiem par to, kas notiek pasaulē, rādījumā arī pasaulē, ja tā varētu pat eh, varbūt tās izteikties. Un, eh, un burtiski gan Eiropā, gan varbūt tās arī citviet pasaulē, kā kalpo rādījumā arī un kas varbūt tās tajās vietās un valstīs notiek. Es domāju, tā būs tāda sasaiste arī ar mūsu garīgo ģimeni pasauli, eh, pasaules rādījumu arī garīgo ģimeni. Tā kā es domāju ar interesi mūsu uh, nu jau vecā kolēģa eh, tādu atnākšanu, atgriešanos ēterā. Kaut vai reiz mēnesī. Jā. Tieši tā, kaut, kaut reiz mēnesī. Kaut vai reiz mēnesī, bet uh, būs pussešos vakarā pirmdien mēneša trešā nedēļa. Tad uh, vēl um, pateikšu par dažiem raidījumiem, kas ir mainījuši ēterlaiku. Raidījums mīlēt citu citu skanēs reiz mēnesī, tas jau būs kā ierastī, mēneša trešā nedēļa, to vada Aigars eh, Brikmanis, pulkstens četros pēcpusdienā. Savukārt pasaules tulkošana skanēs reizi mēnesī, tā pati trešdiena, pulkstens četros pēcpusdienā, to vada rakstnieks Jānis Ūdris. Raidījums ceļš uz Emausu skanēs uh, piekdienās pulkstens astoņos, nevairāk ceturtdienās, kā bija ierasts, bet piekdienās pulkstens astoņos 8. vakarā, mēneša 2. un 4. nedēļā. Raidījums uh, dzīves stāsti no Latgales ir mainījis nosaukumu, un tagad ir nosaukums, teikšu latviski, ar Latgales saknēm. Nu, ka neizgāžos. pareiz, <laughs> pareiz, kur zemnieks jau neatļausies, vai ne? <laughs> ar, ar Latgales saknēm. <laughs> Varbūt to arī pamēģināt. Nu, iedo, nu, kā, kā, kā viņš rakstīts. Tur tieši ir rakstīts. Nu, <laughs> kāpēc nenolas? Nu, šausmas. Ārpēc, ārpēc. <laughs> Galvenais jau izruna. Un tad šo raidījumu turpinās uh, vadīt Iveta Seimano, Seimanova, un tas skanēs tāpat, kā bija ierasts katru mēnesi trešajā nedēļā, pulkstens piecos trešdienām. Ar latgoles saknēm. Latgoles. Uh, pamanīja kļūdu šeit, ir izlaists teiburts latgoles. Latgoles saknē. Nu redz kā. Nu redz kā. Mēs pat pamanām dot, kļūd, kļūdiņas savā, dot rokas. savā, savos bukletiņos no šausmas. Jā, rādījumā arī klausītāji arī tā notiek, jā, arī tādas kļūdas mēs pieļaujam. Piedošana, piedošana, piedošana. Nebija ar nodomu. Jā, un tad... Uh, Mē, uh, tiksim skaidrībā, uh, raidījums skanēs kā ierasts, parasti trešdienās pulkstens uh, piecos divreiz mēnesī. Tāpat būs raidījums uh, mūzika manā baznīcā, diomāts svētvietas, uh, tāpat būs prosantiktāte un Signas Smilgas veidotais raidījums otrdienas vakarā, kas ir nu, veltīts svētajiem rakstiem vairāk tālāk dziļāk. Būs dzīves stāsti, kas uh, skanēs tagad pirmdienām. Jā, kāds cilvēka dzīves stāsts. Būs raidījums notikumu kaleidoskopā, ko vada Ainārs Sašaks. Tā kā ir raidījums, kas mums arī paliek. Um, raidījums, ko vadīs Stella Jurgana, arī iedziļinoties svētajos rakstos, sauksies cilvēku un dieva tiesa tiesnešu grāmatām. Tā kā ir ļoti interesanti, ir, ir daudz, gan labi ir zināmi vecie raidījumi, jā. kas turpināsies, bet būs arī um, uh, kāds man teica, skaitījām kopā apmēram desmit jauni nu, raidījumi. Liekas, Desmitā sezona un desmit jauni raidījumi. Nu, cerams, ka visi tad arī veiksmīgi aizies un, un tiešām būs par tādu atbalstu un iedrošinājumu un uzrunāju, uzrunājošu un izglītojošu un pat varbūt arī izklaidījoši šajā jubilējies desmitajā sezonā. Jā, un uh, raidījumi jauniešiem būs tīra sirds, tīrā vidē. Droši vien neizskanēs uh, Rītdien, pulkstens eh, četros pēcpusdienā, tas ir Rīgas katoļa ģimnāzijas jauniešu veidots raidījums, dosim iespēju viņiem iejusties uh, eh, skolas, gait, skolas gaitā. Jā, jaunajās skolas gaitās, bet tas kā ierasts tad uh, skanēs pusstundu otrdienās četros, bet uh, raidījums skatās, ko arī veido kristīgi jaunieši, tad jau skanēs šo trešdienu pulkstens astoņos. bet vēl viena lieta, par ko gribas obligāti parunāties vai um, pateikt ir, kad rādījuma arī strādā pateicoties jūsu ziedojumiem. Arī šajā sezonā mēs paļaujamies uz jūsu dāsno atbalstu gan lūkšanās, gan varbūt tās jaunu brīvprātīgo uh, piepulcēšanās mūsu radio brīvprātīgo saimei, bet tikpat lielā mērā, protams, pateicamies un lūdzam atbalstīt ar saviem ziedojumiem, lai tiešām ik mēneša vajadzības mēs varētu sekt. Un šomēnes 10. septembrī būs zib marietons, kad mēs runāsim un stāstīsim un, protams, arī aktīvi prasīsim, lai jūs varētu atbalstīt mūs. Paldies milzīgs par augusta mēneša ziedojumiem, jo, jo mēs savācām visu vajadzīgo summu, man šķiet, ka pat nedaudz virs šīs uh, summas, tad līdz ar to uh, tas ir tāds, man liekas, sasniegums, par ko mēs varam tikai priecāties, un cerams, ka tādi sasniegumi būs arī biežāk uh, jaunajā jubilejas sezonā. Bet es arī gribu teikt paldies visiem tiem cilvēkiem, kas uh, lūdzās par Radio Marija Latvijā kolektīvu par, uh, nu, komandu brīvprātīgajiem, jo, nu, man liekas, bez lūkšanas, kas ir tāds uh, pamats, nu, lai svētais gars mūs vada un uh, dod šīs ierosmes, un mēs spējam to arī īstenot. Uh, dāvā gan šo drosmi un uh, arī pavērt ceļus, lai mēs tos arī varam ieviest ēterā. Tieši tā, bet noslēgsim šo ēteru ar kādu telefonu zvanu. Labdien! Labrīt! Nu, sveiki, lai būtu slavēts Jēzus Kristus! Mūžīgi! Mūžīgi. Nu, paldies, paldies, mīļie, ka jūs tādi esat, bet es neko nedzirdēju par apsveikumu stundām. Jā. Tās ir, tās ir visu. Kā tā, tas būs atkal, tas man arī interesē. Tā. Jā, labi, tad es uzreiz pateikšu paldies par jautājumu. Apsveikuma stunda būs pirmdienās un piekdienās pulkstens divos, tā kā šodien jau apsveikuma stunda būs. Labi, paldies jums, lai Dieva svētība, jums, lai Dieva minas palīdzi mums visiem laimīgi jauno sezonu uzsākt un, un tā arī nobeigt tikpat laimīgi visiem. Lai veselība, Mēs... veselība, izturība un paldies, paldies, mīļie, ka jūs tādi esat. Paldies, paldies. jums, jā, laimīgi. Nu, mēs tādi apaļi, desmitā sezona, kaut kas tāds apaļš. <laughs> nu jā, tas tāds, nu, ska, ska, skaists skaitlis. Jā. Yeah. Labi, radio klausītāji, pulkstens 11. ziņas, ko gatavo mūsu radio, ko ir sagatavojis mūsu radio brīvprātīgais Rihards Rungevits, un tad sveitīgu jums šodienu, pulksten 4. raidījums, ko vadīs priesteris Renārs Birkaus, pulkstens 5. raidījums, ko vadīs Māra Sadauska pie Golda, divos apsveikuma stunda, jā. Bet pulksten sešos labās ziņas jaunais raidījums kopā ar mani. Un septiņos vakarā lūkšana kopā ar Alīdu un Jāni. Paldies, ka esat kopā ar mums un atbalstat mūsu skanējumu.